nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē. Slavēts Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji! Šodien Pūkstens ir pieci, ir uh, trešdiena, mēneša pirmā trešdiena, un tu klausies dzīves stāstus. Šajā raidījumā ar jums kopā nav uh, vadītāja Iveta Munce, bet uh, ar viesiem sarunāšos es, Aija Avotiņa. Labvakar jums, kad varējāt atnākt šeit uz Radio Mariju. Labvakar vai labdien! Labvakar, labvakar. labvakar. <laughs> labvakar. Jā, paldies jums, ka jūs patiešām esat šeit. Un eh, šodien man ir viesos kāda neliela daļa, pusīte laikam no jūsu lielās kuplās eh, ģimenes. Jūs esat eh, ģimene no Itālijas, kas jau, jau kādu laiku dzīvojat Latvijā. Jūs pēc tam par to paši arī pastāstīsiet. Tad varbūt iepazīstināt, kā jūs saucat. <laughs> Labi. Labi, eh. tad sāk tētis. <laughs> mani sauc Marko, man ir 44 gadi. Jā. Šeit ir mana sieva Kjāra un mūsu vecākā meitene Katerīna. Mēs, eh, mums ir seši bērni šajā pasaulē, varam teikt, un septiņi jau ir eh, debesi. Un, jā, mēs dzīvojam šeit Latvijā. Cik gadus? Jau Cik gadus? deviņi te jau deviņas gadus. Gandrīz būs desmit, jā, oktobrī. Un jā, e, Tad uh, varbūt, uh, kā es jau sākumā iepazīstināju, jūs esat no Itālijas. Jā. Itā, itālieši, kas esat atbraukuši uz mūsu ziemeļzemi, klimats diezgan atšķirās. atšķirās. Ļoti. Atšķirās. arī šodien ir sniegs. Šodien it sevišķi, bet uh, jā, ticat man, arī mēs pārāk nepriecājamies par sniegu, it sevišķi pēc tik siltām dienām. jā. <laughs> jā, tad uh, kā jūs uh, nokļuvāt uh, Latvijā, bet pirms tam, no kuras uh, vietas jūs esat Itālijā? Es esmu no um, reģiona, kas sauc Marke, kur ir Loreto. Tur ir lai... ļoti silts, pieļauju. Ja? <laughs> jā, mēs dzīvojam pie jūras. Un, uh, jā, bet mana sieva ir no Boloņas. Jā, jā. centra, Itālijas centra. Jā no Boloņas. Jā, skaista pilsēta. un, klā, eh, un Katrīna, tu esi dzimusi Latvijā vai Itālijā? Nē, es piedzimu Lat uh, Itālijā. Un kurā pilsētā? uh, <laughs> ah, Civitanova Marke. Jā, tad, tad jā. Uh, visi esat tālu. Man gribās teikt no savas dzimtenes, vai jūs jau Latviju uzskatāt par savu dzimteni? <laughs> nu, varbūt Katerīna. <laughs> Ko tu domā? Nu, Kā tev ir, nē. Katrīna? Bet es domāju, ka drīz uzskatīšu to par manu dzimteni. Jā. Kā jūs nokļuvāt Latvijā? Kāds ir tas jūsu ceļš līdz uh, mūsu zemē, kas ir pietiekami tālu no Itālijas? Labi, mēs esam katoļi, esam kristieši. Vai ir arī piedod itāļi, kas nav katoļi? ir, ir, ir, protams. Ir, jā. <laughs> Un, uh, jā, mē, mēs piederam, ka ir, mm -hmm. jā, piederam ka, neokatekumenāla ceļa, mm -hmm. jā un esam šeit atbraukuši kā misionāri, varam teikt. Arkibiskas Stankevičs paprasīja palīdzību, varam teikt, jaunai evangelizācijai. Mm -hmm. Un šī evangelizācija ir tāda, ka parasti ir priesteri vai muhi, ka ir. Mm -hmm. Jā, jā par muhi, jā. jā. jā. Bet šajā formā ir eh, jauna, varam teikt, ja, ar ģimenēm. Mēs esam viena kopiena, no pieciem ģimenēm, no Itālijas, no Spānijas. Ar mums ir viens priesteris, un uh, viņš dzīvo ar uh, vienu puisis, jā, kas ir varbūt seminārists vai uh, puisis, kas dzīvo celibātā. Mm -hmm. jā. Un arī ir māsas, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, jo parasti mm, mūsu ģimenēm ir daudz bērnu. Jā. Tad vajag palīdzību šeit mums nav pēc vecāki vai tanti, ka var palīdzēt. Un uh, ideja par misiju ir tāda, tas nosaukums ir misiju aģentes. Aģentes nozīmē tā. pagāņiem. Jā. Tad mēs dzīvojam, piemēram, Zolītūde, kur nav eka, kur nav baznīca seka. Un uh, mēs dzīvojam tur, mūsu bērni iet uz skolu, es uz darbu, ķērā mājās, jo vajag arī rūpēties <laughs> par bērniem, mazajiem, par māju. Jā. Un eh, jā, mēs veidojam ceļu, turpinām jā, mūsu ceļu. Un mm, lēnām, lēnām, jā, kad eh, arī varam mācīties valodu, varam tuvoties ar cilvēkiem, eh, runāt ar viņiem jā, par mūsu pieredzi, par Dievu un sludinat labo vesti. Ja? Mēs nesam šeit e, proselitismas dēļ, ja? lai cilvēki visi, bet lai būtu kā tikai e zīme, ja? kā zīme, kā baznīca starp pagāņiem, baznīca kā iziet ja? no nu ekas, lai izludinātu šo labu vesti, ka mēs esam saņēmuši par brīvu un um par brīvu mēs ludinam. Ja? Tā mm, ir izsumā, ja? mūsu isi, mūsu misija. Mm -hmm. Klāra, kāds tavs pirmais iespējas bija par, par Latviju? Nu jau kāds laiciņš ir, vai tu atceries to brīdi, kad atbraucāt šeit? Kurš gads tas bija? Bija Mīļāko, 2014. gads, ja? <clears throat> es biju grūtā, uh, es gaidīju Džozue, mūsu trešais dēls, ja? mēs atbraucam un sākumā <laughs> es uh, nevarēju domāt, cik ilgi mēs te <laughs> varētu palikt. Jā, jo viss bija savādāk. Sākumā teicām, jā, pēc arba. kultūras, pēc jā, arī nu, jā, vide vai ļoti savādāk. Jā, bet pēc tam Dievs nu, darīja nu, ar mums vēsturi. Jā un mēs esam šeit. Man tas ir brīnums. Jā. Bet jā, sākumā varbūt eh, dēļ tā, ka mēs bijām kopā. Jā, eh, tas bija nesaku viegli, bet uh, bija labs laiks, jā, dārgs laiks mums, jā, kā ģimene. Tāpēc Itālijā Marko bija advokāts, viņš strādāja kā advokāts. Es strādāju bankā, Un eh, mums nebija laika īstenībā <laughs> dzīvot kopā, ja, eh, tikai varbūt eh, vakaros, dažās stundas arī. Katerīna un Elijas, mūsu otrais dēls, ja viņi bija mazi. Uh, un arī ar viņiem bija grūti jā, pavadīt laiku, jo mēs strādājam daudz. Jā, un kad mēs te atbraucam <laughs> bez darba, bez uh, rādiem, bez, uh, bez nekā, jā, mēs sākam iepazīsties viens otru. Jā. Tad uh, bija vieglākas, uh, vieglāki brīdi un arī smagāki, ja, kad mēs uh, redzējām savu realitāti. Ja? Iepazināmies ne tikai viens otru, bet arī ar sevi. Ja? Tāpēc ir viegli, kad uh, nevajag uh, nu, konfrontēt ar nevienam, ja? vai uh, ieiet. Uh, Jā, kontaktā varam teikt. Ja? Un pēc tam piedzima Jozue. Uh, Eh, mums bija laba pieredze arī strādiņos, <laughs> slimnīca, jā, laba pieredze. Es domāju, kā mēs varēsim uh, saprast, jā, tad mums palīdzēja viena uh, eh, medmāsa, jā, bet bija ļoti viegli, jo viņi runāja angļu pušķi, ārā pušķi tikai, <laughs> jā, tā ļoti labi. Džuzve bija ātri, ļoti ātri piedzīmā, viss bija labi. Un, tā mēs te vēl esam. Un, jā, šeit, nu, protams, atšķirās mūsu dzīve, jā, bet es domāju, ka mēs nebrauktu atpakaļ. Jā. Nu, tur mums bija darb, darbi, bija labs dzīvoklis pie jūras, mums bija draugi, mm, naudas. Jā. Jūs atstājāt visu. Mēs atstājam visu, lai, Būtu lai kalpotu nu, kungam, lai arī mm, eh, nu, pateicības dēļ, ja? pateicības dēļ eh, pirms eh, mm, gada ja? mūsu Elija sazlima ar, ar smagu pneumoniju, ja? Viņš, viņam bija mēnesis mm, un bija tuvu nāvei, un mēs uh, uh, neko nevarējām darīt jā, ar naudu, ar, ar māju, ar draugu. <laughs> Jā, tāpēc viņa, viņa dzīve bija vairs ne, nebija atkarīgas no mums. Jā. Un mēs eh, tur pieskārām Dieva klātbūtni, jā, ka Viņš ir klāt arī ciešanās. Jā. Ne tikai tāpēc, ka Elija šodien ir dzīves, jā, bet kāpēc eh, eh, ar mums, jo ar mums uh, daudz brāļu, jā, mēs piedzīvojam arī uh, nu, brāļu klātbūtne, jā, piedzīvojam, ka arī ciešanās, ka ciešanai ir uh, jēga, jā. Un tāpēc, kad uh, viņš izveseļojās, uh, mēs domājam, ka varbūt dzīvei ir, nu, bija kaut kāda lielāka jēga, jā, ka mēs uh, dzīvojam tikai priekš mums, priekš mums, jā, bet kā kaut, kaut ko varējām atnest. Vismaz šo labu vēsti, kā Marko teica, jā, šo kerigmu, jā, ka, ka Dievs mīl visus cilvēkus, jā, ka viņš ir klāt arī neizskatās, arī jā, debesis <laughs> vienmēr ir pelēks, izskatās ciet, mm -hmm. jā, bet ka, nu, ir debesis, jā, ka ir, varam dzīvot, jā, un pagaršojot eh, debesim šeit, jā ir uh, latviešiem tāda dziesma, tur aiz mākoņiem ir saule. <laughs> jā. jā. <laughs> Kad braucam ar līdmašīnu, jā, saule ir. <laughs> Katrīna, jā. kā tu, kā tu esi iejutusies skolā? Tu no pirmās klasītes uh, jau latviešu skolu apmeklē. Es saprotu, tu mācies uh, Zolutūdē Ziemeļvalsts uh, ģimnāzijā, ja? Jā, jā es uh, jau sāku mācīties bērndārzā. Uh, Latvijā. Un, uh, sākumā bija grūti, neko nesapratu. <laughs> Draudzenes man runāja, es nevarēju atbildēt, un, ja atbildēju itāļu valodā, bija grūti iejusties. Um, bet uh, lēnām, lēnām es iemācījos, un um, jā, es iejūtos. Un kurā klasītē tu tagad eji? Es tagad eju sestajā klasē. Un, uh, kur ir tie priekšmeti, kas tev patīk mācīties? Um, man ļoti patīk mācīties angļu valodu un latviešu valodu. Hmm. <laughs> itāļu valoda skolā jums nav, ne? <laughs> Bet tu arī draugiem mācīt itāļu valodu. Jā. <laughs> itāļu valoda ļoti skaisti ir. Tad uh, man tāds uh, jautājums jums. Uh, jūs abi nākat no katoļu ģimenēm, ja? Vai... Uh, Jūs jau no bērnības eh, domājāt, gan viens, gan otrs, gan tu, Marko, gan tu, Klāra, par to, kad vēlaties kalpot dievam kādā īpašākā veidā, jo nu, kopiena, eh, nu, neokotuhumenāts, nu, tas tomēr arī ir tāds, nu, savā ziņā netradicionāls ceļš, ja, kas, nu, kas ir ejams baznīcā. Vai jūs par to esat domājuši, vai par to nu, bijāt jau bērnībā, kaut kā sajūtāt savā sirdī šo misionāro aicinājumu? Kāds ir tas jūsu ceļš līdz, līdz kopienai? Varbūt vienam un otram. uh, jā, mēs varam teikt, ka Katerīna jau ir ceturta pauze. Jau, jā, jau. <laughs> ceļa mūsu, no mūsu ģimenēm. Un, eh, bet man, piemēram, nebūtu tik viegli. Jā, es esmu piedzīmis, jā, katoļu ģimeni, es biju arī kopienā uzreiz. Bet, um, kad man bija 18 gadi, es uh, aizgāju no baznīcas. Pilnīgi. Kādēļ? Kas bija tas iemesls? Jo man bija šī krīze jā, ar vecākiem, ar dzīvi. Es gribēju būt, es domāju, ka nebiju brīvs. Mm -hmm. Un gribēju dzīvot, kā es gribu. Kā es domāju, ir labs, tas ir labs. Jā, nav, nevaru dzirdēt to no baznīcas, no priesteriem, no nekā. Es esmu Dievs, varam teikt, ar vienu vārdu, ar divi vārdi. Un uh, es jau dzīvoju Boloņā, jo es studēju universitāti. Tad dzīvoju pats ar draugiem. Mums nav problēma ar naudu, jā, es varēju darīt visu. Spēlēju futbolu un tā tālāk, draugi, meitenes bet tā piedzīvojuši mm, tu, tukšuma. Tukšuma. tukšuma ja? Un uh, nevarēju saprast, kas, noti, kas ir noticis. Ja? Es nezināju, kāpēc dzīvo, priekš kam, ko darīt, kāpēc es neesmu priecīgs. Man, man ir visu, ko es, man ir viss, kā es gribu, ja? ka es domāju, kas ir labs, ka var dot man dzīvi, bet man nav, man nav kāpēc. Un bija šī krīze. Jā, es mēģināju e, pil, pildot, pildot šo tukšumu ar izklaidēm, ar draugiem, ar, arī ar alkoholu, ar, e, arī ar narkotikiem. Jā. Un uh, bija brīdi, es atceros, kad bija piemēram svētdiena pēc uh, nakti, ka es nevarēju skatīt sevi spogulā. Jā, es redzēju tik sliktas lietas, ka man nav tik și drosme la, la paskatīt uz sevi, ja, sevi. Un es atceros šī momentu, ka es gribēju tikai e raudāt. Ja. Un uh, pēkšņi ja, bija brīdi, tas bija jubileja Roma 2000 gada. Un es uh, braucu tur ar mašīnu ar vienu draugu. Es nevaru šodien arī paskaidrot kā un kāpēc. Es biju pēc diskotēkas, pēc, <laughs> jā, un eh, no rīta, jā, es biju Romā, jā, Cirko Massimo, kur bija visi jaunieši, un es paskatījos apkārt un redzēju, ka visi smaidīja, ka visi bija priecīgi, ka visi eh, spēlēja, bija vienotība. Un es, eh, kas tas ir? Jā, no kurienes nāk šā, šī prieka, šī jā, man nav, kur varu nopirkt, jā, es to gribu. Un arī jā, bija brīdī, kad biju aicināts uz Grieķu sudzi. Uh mhm. -huh. Jau bija daudz gadu, kad es nebiju pie priestera. Un sākumā es teicu, nē, es neiešu, kā tas tīšu viņa visu, ko es izdarīju, redzēju. Uh, Bet pēc tam bija šī provokācija, jā, iekšā. Labi, iešu, redzēsim, kas būs. Es sāku runāt ar viņu, viņš bija kā latvietis, jā, <laughs> nekustēja. Nu, es... visi latvieši. <laughs> un es runāju, runāju par sliktām lietām, jā, par smagu grēku un tā tālāk. Un kad uh, es arī sāku arī raudāt, jā, Un viņš, kad skata uzmanīti, viss, tas ir viss. Teicu, jā, tas ir, domāju, ka ir viss. Un viņš teica, Dievs tevi mīl, tāds, kas tu esi. Un viņš piedod visu ta, visus tavus grēkus tagad. tagad. Un tur es saku raudā tik daudz, tik daudz, ka tur mana dzīve pilnīgi mainījās. Tur bija brīdi, kā saņemt šo piedošanu vienkārši. Ja? Jo es tagad zinu, ka es ne. Como se dice? Yo no me sentivo. Jūtījos. Es nejūtos. Nejūtos mīlēt, ja? Ne, man vajadzēja šo mīlestību, šo piedošanu. Ka es nevarēju mīlēt pats sevi. Ja? Bet Dievs mīlēja. No turienes lēnām, lēnām, protams, mums bija slikti draugi. Es dzīvoju kā cietumā šajā laikā. Bet lēnām, lēnām Dievs man atbrīvoja no tā. Ja? Un uh, mana dzīve arī sakārtoja. Es universitāte arī bija kā mūris, es nevarēju iet uz priekšu. E, beidzot, es be, be, mm, saņemu visu, ja es arī satiku ar ķēru, jo at, es atgriežos uz baznīcu, uz kopienu, un tur kopienā bija ķēra. Ja? Un viņa arī paņēma mani ar manu dzīvi, ja nebija tik viegli. Uh, tik vienkārši. Arī starp mums ir deviņi gadi, ja atšķirība. Tad eh, viņa bija. <laughs> man jau bija kā soma, ja, mhm. ar mani. Bet, bija jā. bagāža tāda uz <laughs> pleciem jau. Mhm. <laughs> Bet labi, tā īsi bija mana vārtība. Klāra, kā ar tevi? Šis, jā, vai nu, šīs attiecības ar Dievu, šis misionāriskais aicinājums, kā? Nē, es arī esmu piedzīmusi kristiešu ģimene, mani, mani vecāki arī bija kopiena. Mēs esam deviņi, brāļi un māsas, esmu ceturta. <clears throat> Un, kad satiku ar Marko, bija mans manā pirmā pieredze, jā. <laughs> bet uh, uzreiz uh, mēs sapratām, jā, uh, kur, uh, kur Dievs mūs aicināja uz laulību vismaz. Jā. Es nekad neesmu uh, domājusi par misiju, man bija darbs, labs darbs, es, es biju, es ķēru to un negribēju atstāt, jā, es nevarēju domāties, lai atstātu savu darbu, uh, savu pozīciju, savu nu, vietu. Jā. <clears throat> Bet, eh, kā jau teicu, jā, mums bija tikšana. Jā, mēs bijām kristieši, dzīvojam, ka, nu, kā daudz kristiešu dzīvo. Jā, varbūt bez uh, iet dziļumā, jā, var arī piederēt uh, eh, neokatekumēnā ceļā uh, vai jebkura ceļa, jā, baznīcā. Bet, uh, Nu, eh, arī tā superficiālā veidā, jā, bet kad eh, bija tā tikšanā, ciešanā ar, eh, ar, ar Dievu, jā, viss mainījās. Jā, arī es nebiju atvērta dzīvei. Es domāju, ka ar diviem bērniem pietiek, jā, bet pēc tam Dievs mūs aicināja būt. Uh, atvērti uh, eh, viņa uh, grība uh, uz mums. Jā. Mums, kā Marko teica, mums ir seši bērni, septiņi ir debesīs. Pirms mēneša tieši rīt piedzima debesīs uh, Rebeka. Es biju grūta jau piecos mēnešos, jā, un pamanījām, ka viņa jau debesīs, tad bija dzemdība, uh, tad mēs viņu apglabājam. Jā, tā, tā, tas arī ir aicinājums jā, dzīvot manā uh, dzīvē, nu, kā māte, jā, atvērta dzīvei un arī re redzējot, ka bērni nav musēji. Jā. Es domāju, ka es varēju uh, kalkulēt uh, visu, jā, uh, es gribēju reiķināt, reiķināt kā, nezinu, jā. Uh, divi bērni un viss. Un pēc tam Dievs eh, darīja ar mums eh, šo skaisto vēsturi. Jā. Mums trīs bērni piedzīmā eh, jau miruši, varam teikt, jā. Rafaele, Mikele un Rebeka. Un tā liela ciešana, jā, tur mēs arī tikko esam satikuši ar, ar Dievu, ar viņa mīlestību, jā. Ja? un pieskārām debesīs. Jā. Mm, es negribu, ka mēs necietām, mēs cietām un mēs vi ar viņu gribējām satikties, jā, gribējām parūpēties par viņu, jā, bet nu, tā arī ir dieva plāna. Tad es dzīvē, kā es tagad dzīvoju ar savu ģimeni, nebiju. Planoju, ne, nevarēju to plānoties. Jā, ja kāds man pateiktu, es neticētu. Jā. Eh, tāpēc esmu pateicīga īpaši arī eh, savi, ar, par saviem vecākiem, jā, ka deva mums nedaudz naudu, <laughs> jo esam daudz maz eh, mantojuma maza, bet deva mums ticību gan mani vecāki, gan Marko, jā, un tas ir viss dārgākais, ko mēs arī gribētu dot saviem bērniem. Paldies jums, un tagad, eh, lai eh, neliela muzikāla pauze, un tad atgriezīsimies. Gesù gridò e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì con amore immenso al Padre suo s'obbedì. Umiliato Dio tra noi, senza colpa lui patì. L'abbandono ed il dolor, Dormi, o oh re stati sperano in te. Meshalem, tutto si compie in te. Meshalem, re dei giudei, che portasti il peso dei entiendes Latvijas klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā, un uh, tu klausies raidījumu dzīves stāsti. Un šī raidījuma viesi man ir uh, misionā, es teikšu misionāri, ja? kopienas uh, neokotihumenāta misionāri šeit uh, Latvijā, Klāra, Marko, un šoreiz ir līdzi viņa, uh, viņu meita Katrīna, bet jūsu ģimene ir daudz, daudz kuplāka. Uh, Un, jā, es priecājos, ka jūs esat šeit un varat pastāstīt par savu dzīvi. Tie, kuri tikai tagad sāka klausīties raidījumu, tad viņi padalījās par to, pastāstīja, kā viņi nokļuva Latvijā, šis viņa ceļš līdz kopienai. Bet tad es jums varbūt pajautāšu par izaicinājumiem. Kādi izaicinājumi, jum, ar kuriem jūs saskārāties šeit Latvijā? Izaicinājumu, jā. Varbūt kurš vēlās sākt? <laughs> Jā. izaicinājumiem. Kas ir, tas, eh, kas ir tās grūtības, varbūt šeit atrodoties mūsu zemē? Vai, vai nu, manuprāt, tās grūtības, kas man ir, uh, ir dažreiz domāt, ka mani vecvecāki ir Itālijā, uh, viss man ir Itālijā, man uh, valsts ir Itālija, tāpēc ļoti bieži es gribu atpakaļ braukt uz Itāliju. Bet uh, varbūt vēl viens ir uh, tas, ka nu, es uh, dažreiz varu just, ka es neesmu īsta latviete, un dažreiz arī daļa tā mani bulījoja. Ah, nu. Jā, tā kā nu, slikti izturās. Jā, jā vienkārši jā. slikti izturās. Jā. Un tad ir, tad ir sāpes. Jā. Labi, nu tā, <laughs> nu tā, tā nopietni, Katrīna un Marko, kā jums? Man difikultā. Mm -hmm. Kas ir tāds? Man ir grūti. <laughs> ir, varam teikt, divi līmeni. Jā viens varētu teikt, runāt par laiku, par ēdienu, par. <laughs> Sāksim ar laiku. <laughs> jā, par jūru. Jā, es esmu piedzīmis pie jūras. Tad nav, tas nebija tagad, protams, ka esam drusku pieda, pieraduši jā, mm -hmm. uz to. Bet jā, kas man sap šodien ir, kas ir vēl, ir grūti tuvoties ar cilvēkiem. Ir ļoti grūti. Bet es tagad jau saprat, sapratu, ja? kāpēc varbūt. Ja, ka arī laika dēļ varbūt. Ja, ka, e, tas ir apstākļus. Ja, ka ziema ir ilga. Ja, un kad ir ziema, ir grūti satikties ar cilvēkiem. Ja mums arī Itālijā ir daudz, um, kā mums ir piaca. Nu, tādi, uh, nu, tādi parki, laukumi. Lauki, jā, jā, nu, vari tādi, satikties jā, ar tādi. cilvēkiem, runāt stundā, divas stundas. Uz šeit nav iespējams, jā, tikai ir grūti tirdniecības centrs, jā, varbūt, kad ir ziema. Un arī mm, dažreiz mēs aicinām cilvēku uz māju, mūsu māju. Un, uh, Vai grūti, ka viņi nāk. <laughs> Bet nē, nē, par citām lietām es ne, nedomāju. Protams, ka esam savādāki un uh, nākam no valsts, kur ir saule, kur ir viegli. Arī uzreiz mēs teicam, tu. Jā, ar cilvēkiem šeit pēc desmitiem gadiem paliks. <laughs> Eh, nē, jūs. Tagad mūsu kaimiņi arī ar mums jā, eh, jā, ir, ir attiecība. Nu, ir attiecība. Sākumā bija grūti, jā, kas jūs esat. Jūs itāļi, jums divas mašīnas bija laiks, kad mums bija divas mašīnas, bet sākumā, <laughs> sākumā tikai jūs, eh, jums divas mašīnas, bet nu nē, e, es redzu, ka kad Eh, tu ieiet kontaktā ar, ar kādu, pēc tam viņi dod tev visu. Jā, arī ir, esat, esat, ir saulaini, arī, arī, viņ, arī jūs, jā, arī latvieši atver savu māju. Jā. Un, uh, tikai vajag iet kontaktā, jo sākumā jā, izskatās, ka uh, eh, laiku, jā, vajag, jā, vajag laiku, vajag arī darīt to pirmais uh, solis. Jā, nu, jā spērtas. Jā. jā, drusku es atceros ar mūsu kaimiņieni, ar Lindu. Viņa ar mums nerunāja varbūt trīs gados. Es saku, oh, cik skaistas puķes, un no tā laika viņa tur. <laughs> Gribu pateikt, ka jā, vajag. Uh, iznīcināt šo mūru, jā, kas ir eh, no starp cilvēkiem, jā, un arī, mm, jā, un pēc tam ir labi, mēs arī neesam vieni, esam ar, eh, ar citām ģimenēm, jā, kopā ar mums, eh, tad, kad arī mēs cietam vientulībā, jā, mums ir kopienas brāļi, jā, uz kuri, ar kuriem ar kuriem mēs varam uh, ne tikai runāt, bet dzīvot uh, uh, pašas ciešanās un arī būt um, at, atbalstīti, ka ir. Es nezinu, nu, ir atba, jā. Nu, jā, viņa jūs atbalsta. Jā, Grūti. jā mēs jā, viens, viens otru mēs atbalstam, un mums ir kopiena, mēs klausām Dieva vārdu, ja mēs piedalījām Euharistijā katru nedēļu, tad tas mums palīdz arī dzīvot kā psalms teica, jā, trīs jaunieši ugunī, bet uh, eh, eh, Slav, slavējot uh, Dievam. Jā, dievs uh, sūta eņģeli, lai uh, kustinātu mazliet uh, uh, uguni, jā, ne aizliedza uh, uguni, jā, bet uh, mēs varam dzīvot jā, ar uguni, ar uh, vēju, ar uh, Dieva klātbūtni, ar brāļiem. Jā. Uh, kas īstenībā ir cita ģimene. Jā, ja mums nebūtu te brāļi, mēs te nepaliktu varbūt. Note, jā. Jā. Un arī daudz eh, eņģeļu, eh, jā, mūsu skolotāju vai arī eh, bērnu dārza daudz, kas mums palīdzēja vai pats arhibīskaps, jā, ir uh, ir par mums eh, atbalsts, vienmēr gatavs eh, atbalstīt, eh, ir blakus. Jā. Kā jums gāja ar latviešu valodas apgūli? Jūs tomēr uh, varat brīvi, saprotami izteikties. <laughs> Vai latviešu valoda ir sarežģīta? <laughs> Man jāsaka, ka itāļu valoda arī nav viegla, bet uh, vai latviešu valoda? Nu, Man īpaši ir grūti. <laughs> Kādēļ? manai sievai ir vieglāk. Mm. Bet, mm. jā, mēs eh, sākumā mēs eh, mēģinājām mācīties jā, mm, paši, un ar, pēc tam mēs gājām uz skolu jā, ar skolotāju katru nedēļu, četras stundas. Pie un, viņas, jā, mājās. Pie viņas, <laughs> jā. mājās. Un uh, viņa pacietīga, lēnām, lēnām, jā. Un, va, jā, protams, ka varam Eh, saprast un varam arī kaut ko pateikt. Eh, un visi var saprast, arī ja nav pareizi, ja visas mhm. deklinācijas, <laughs> visas <laughs> galotnes, bet jā. Jā, jā, tā ir. Sākumā arī Katerina negribēja, ja kāds grib ar mani runāt tikai itāļu valodu, kad viņa jā, bija mazāka, un tagad viņa arī runā, viņa mums palīdz, jā, arī ar valodu. Mūsu no. Nu. pieredze ir tāda, ka arī vislielākā E, ne, cum Nabad. nabadzība. Ja bija sākumā nerunāt, nevar saprast viens otru ar cilvēkiem. Ar, protams, kā centra, piemēram, tu vari e ar angļu valodu darīt visu, ja, vai birojā, bet kā vajag runāt ar cilvēkiem, kā dzīvo tuvu, kā dzīvo mūsu reģionā. Ne, nav vēl šodien, jo mēs, piemēram, nerunājam krievu valodu унер цилвяки ка рунатика и криеву, ја. Та да ришоден тика и аржестиен. Ја, аржестиен ка бетари пиемерам вейкала, кад грибам кад ко нопиркт, aržēstiem, ar no sākuma, jā, sākuma, sākuma. sākuma jā, jā. jā, sākuma bija jocīgi. Meklējām, nu, pa, jā. pazemī, mēs bijām eh, pazemoti. Tas mazliet. arī ceļš, jā, jā nu, tas leju, patiesībā ir, jā, <laughs> savā jā. ziņā tāds pazemības ceļš, mazliet, jā, mazliet, jā. jā. Vai, kāda ir jūsu hobija? Vai senāka laika Tev ir abi. <laughs> es domāju, ka tas ir laika. Jā, vai tev ir laika? Nē, daudz laika nav. Man, eh, man patīk uh, gatavoties, man patīk, ja pal es paliktu stundas un stundas uh, gata gatavojot ēdienus, man patīk, jā, ļoti. Uh, Tāda pavāra māksla. Jā, protams. Jā. Man patīk. Uh, nē, bet uh, <laughs> mūsu obi jābūt kopā ar <laughs> bērniem, jo es esam daudz vajag ar viņiem. Nē, nē, protams, man Marko patīk sportot, kad <laughs> viņam, ir iespējams, kad nav ir iespējams. vienmēr. Jā. Katru nedēļu nav. Mhm. bet, jā, jā, dažreiz sportojam, lasīt, vai kādā ekskursijā varbūt ar jā, bērniem, staigājam. Nu, jā, jā. jā, tā ir. Un tev, Katrīna? Um, man patīk gan dejot, gan dziedāt. Jā. Un kur tu dziedi un kur tu dejo? Kaut um, kur skolā, pulciņā? Pulci? Man ir pulciņš ārpus skolas dejošanā, bet uh, dziedāt es dziedu mājās. <laughs> jā. <laughs> Vai jūs esat muzikāli ģimene? <laughs> Arī, jā, mums patīk uh, spēlēt. dziedāt, spēlēt, pērni spēlēja klavieres vai ģitāru vai bungas, jā, mums patīk, jā. Clu, klusinēsam, jā, klusinēsam. <laughs> Es atceros, ka Katerinas draudzene Olivija tev jautāja, ko, kāpēc jūs dziedat visu dienu ar, atvērtam, ar atvērti logi? Viņa dzirdēja, jā, ka mēs vasarā dziedājam. Atceries. Un klausījāmies mūziku, un viņa vienmēr man prasīja. <laughs> jā. Tā. Mūsu šīs dienas raidījums tuvojās uh, izskaņai tad es paprasīšu, tagad ir uh, lieldienu laiks, kas jums ir Jēzus? Augšām celšanās, kas jums ir lieldienas? Kristus augšām celšanās svētki. Katram no jums, gan tev, Katrīna, gan tev, Klāra, gan tev, Marko. Jo katram ir savas attiecības ar Jēzu. Nu jā, man, piemēram, šī paska uh, atnāca vi, visiem mums, es domāju, perioda laika stipra, ja es teicu, mēs tikko piedzīvojam šo. Uh, nevaru teikt nāvi, bet uh, šo dzīvi uh, debesīs, jā, par mūsu rebeku. Jā. Tad man paskā palīdzēja redzēt, ka Dievs grib uh, Eh, ka es ar viņu esmu saistīta, ja, ka, ka arī mm, sasien mani, sasien mani stipri, jāsaka, ja, eh, lūdza Izāku, eh, tevam Abrahamam, ja, lai es varētu nepretoties, ja, un es redzu, ka, ka tiešām šī augšām celšanās nāk manā dzīvē ar spēku, uh, ja, un, uh, un pārliecina, ka ir, ka uh, ir dievs un ka arī ir tā mūžīgā dzīve. Ja, es jau varu to pagaršot, ja es daru viņa gribu katru dienu, ja, kur viņš mani aicina. Tā ir mana pieredze šogad. es arī domāju par viņu, uh, uzreiz domāju par cerību. Jā, ka ir cerībā visiem arī man. Jā, kā e, dažreiz e, grēka dēļ arī jā, izskatās, e, ka nav izieja, ka nav jā, cerība, ka nav iespējams darīt kaut ko labu, bet kā caur viņu jau viņa ir cerība vienmēr. Vienmēr var arī varu. E, sākt no jauna. Jā, ar sievu, ar bērniem, ar grūtībām, arī ar šo notikumu. Jā, ar brāļiem, jo arī ar brāļiem nav viegli. Jā, mēs esam no Itālijas, bet ir brāļi no Spānijas, no Horvātijas, no Amerikas, Albānijas. Albānijas jā, viena ceļa, bet <laughs> nākam no tālu. Jā. Un, uh, lai būtu šo vienotību, ja Jēzus Kristus nebūtu augšām ceļos, nebūtu pa vidu, nav, nav iespējams. Visas barjeras ir tikai, tikai barjeras. Nav, jo ja mēs nesam uh, varoni, nesam uh, spēcīgi, nesam. Mīlēt, ja? Mēs esam parasti cilvēki, kā mīlēt ir grūti, vajag nomirt. Jā, un bez Jēzu tā nav iespējams. Nav iespējams. Um, es, kad uh, jūs man uh, uzdevāt šo jautājumu, es uzreiz padomāju uz cilvēka, kas uh, redz mani um, zemē, un viņš mani paņem rokās un uh, domā par mani, un mani mīl arī, ja es grēkoju katru dienu, uh, katru dienu savādāk, viņš mani mīl tāda, kāda es esmu. Paldies jums! par to, Paldies. ka bijāt šodien kopā ar mums, varbūt ne pēdējo reizi. <laughs> Katrīna, varbūt tad noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu. Itāļu valoda. Jā, un, tā, un kas tā būs par lūkšanu? Tad? Uh, es esmu sveicināta Marija. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Āmen. Nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas. Filmas, kuras neviens nav redzējis. Mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē.